قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا نوح وكسما مولا وانغ مليزي حقيقه هاو من عاصي na wamemfuata yule ambaye mali yake na wanawe hawakumzidishia ila hasara. ومكروا مكرا كبارا Na wakapanga vitimbi vikubwa. وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Na wakasema, msiwaache miungu yenu, wala msimwache wada wala sua wala yaghutha wala yauka wala nasra waqad adallu kathiran wala tazidi adh-dhalimin illa dalala na hao walikwisha wapoteza wengi wala usiwazidishie waliodhulumu ila kupotea. mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara, basi kwa ajili ya makosa yao waligharikishwa wakaingizwa motoni wala hawakuwapata wa kuwanusuru badala Mwenyezi Mungu. Waqala Nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayara, na Nuhu akasema Mola wangu mlezi usimwache juu ya ardhi mkazi wake yeyote katika makafiri. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara, hakika ukiwaacha watawapoteza waja wako wala wao hawatazaa ila waovu makafiri. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lilmu'minina walmu'minati wa la tazidi adh-dhalimina illa tabara, Mola wangu mlezi nighufirie mimi na wazazi wangu na kila aliyeingia nyumbani kwangu kuwa ni mwenye kuamini na waumini wote wanaume na waumini wanawake na wala usiwazidishie waliodhulumu ila kupotea Allahu akbar Allahu akbar La alisema Nuhu mula wangu mlezi Hakika watu wangu wamenikatalia mimi niliyoamrisha ya kuamini na kutaka msamaha na wakuwafuata madhaifu miongoni mwao ambao mali yao na watoto wao hawa wazidishi la hasara tupu katika akhera na vitimbi vya hao wenye mali mengi na wana wengi kwa wanyonge wanaowafuata ni vitimbi vilivyofika ukomo kwa ukubwa na wao wakiwaambia msiache kuiabudu miungu yenu wala msimwache Wadda wala Suwa wala Yaghutha wala Yauka wala Nasra. Na hawa walikuwa miungu ya masanamu iliyochongwa kwa sura ya wanyama namna mbalimbali. Na miungu hii iliwapoteza watu wengi na wala huwazidishi wenye kuzidhulumu nafsi zao kwa kafiri na inda ili kuzidi kubaidika na haki kwa sababu ya madhambi yao wakazamishwa kwa tofani na baada ya kuangamizwa kwao wakatiwa motoni kwenye moto mkali wa kuwaka na kuteketeza na wala wasipate yeyote baada ya kumkosa Mwenyezi Mungu wa kuwanusuru na kuwakinga na adhabu. Na Nuhu akasema baada ya kukata tamaa nao watu wake, Mola wangu mlezi, usimwache yeyote katika hao wanakukata wewe akabaki akizunguka juu ya ardhi. Ewe mwana wangu mlezi, ukiwacha hao bila kuwateketeza na kuwang'oa, watawatia waja wako katika upotovu na wao hawatozai wenye kupotoka vile vile wakaiacha haki na wakakithiri kukanya na kukwasi. mwana wangu mlezi, nisamehe mimi na wazazi wangu ambao ndio walikuwa ni sababu ya kuzaliwa mimi. Na kila mwenye kuingia nyumbani kwangu kwa kukuamini wewe na uwasamehe waumini wote wanaume na wanawake na usiwazidishie makafiri ila kuangamiza.